Шкода, що я уже давно не юний. Шкода, що треба рахувати дні. Які пісні заховані у струнах, яка любов похована в мені. Не пив життя, тільки губи витер, кладав пісні і бачив в тому суть. Є жар в душі, потрібен лише вітер щоб жар оцей до полум'я роздуть.